Aja malang krek nang ngarepe Begawan Dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundo maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lha kok dadi kendel temen kowe wani mentok karo Begawan Dara sing nggawa Cundo maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundo maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene margane mati. Loh. nanti pusaka ku iki mau ya eh, antasena seja Ngun sewu perempuan sarang kata-kata ngendikaripun perempuan turno sajaipun manaipun senjaki sampun boten kiat kulo boten kiat menawi jengan diku bobo menemban nyamah dateng asmani pun aling dundur wati koko Prabu Sri Baturo Kresno kulo meniko nayanakani pun kulo meniko adini pun kulo meniko kadang tarunani pun ne ngorek-orek pasur yaning ratu wati haku sing ora trimo aku ora nrimake dene ratu gustiku diorek-orek pasuryane karo pendhita Sukolimo sing jeneng Begawan Duna sing kaki kowe iki ngapa hm kowe iki ngapa aku tak takon aku rembugan karo kowe aku ora ana perkara karo kowe aku ora mbuka pembicaraan karo kowe iki aku urusane karo ana tandrawati ora kok karo kowe ora usah melu-melu kowe ora usah melu-melu hmm? ayo semingkir derajatmu ora padha karo bengawan durna derajatmu ora padha karo ratu ndrawati kowe iki meng nayaka aku pujangane ratu natandrawati iki nalendra iki para her her iki para minulya minulya kowe ora usah sambung rembug ana ing parapatan agung negara ngamarta iki Wah, Setyaki, wonten dawuh ka, Mas? Ayo semikir. Ngerti ora iki sapa? Turno. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Turno. Begawan Turno karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Setyaki iki, iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang pertapan Sukolimo. Malam kita akan dari sejaki. Warku coro kui malik kompetu Sukolimo -suko mau kui neme pitu koma lima. <laughs> Ya warku coro. Iya. Ditumbang loro. Harp itu koma limo, harp limo koma pitu aku ra urusan. Sing baku sopo, sing paling nyamah. Asmaning koko ra bundurowati, aku ra trimo. Setiaki, wono timbalan. Wisto, sing sabar, buatan sakit. Loh, kowe kuwi nderek karo aku kula ngertos kula nderek karo panjenengan ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Durawati sencaki ora trimo yen ora trimo ora mungsu karo Durna ning mungsu karo Werkudara Werkudara cacah papat loro wedi kowe lha saiki nekat iki kowe nekat kowe jane kaya ngono kuwi Werkudara siji wae antek kok njaluk papat aku siji wis ora antek kok njaluk loro lho ah sencaki aja kok wani iki Werkudara iki nek nganti wani karo aku Kowe kudu ora mbelani karo aku. Kowe sampe melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampean aja nyamah karo asmaning Kanjeng Prabu Ndrawati. Perkara aku arep nyamahku sak karepku. Jar nyatane para Pandhawa ki pancen wong goblok, Pandhawa ki pancen wong dungu, Pandhawa ki pancen wong bentuk. Ing ngatasé aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata tak tataren karo Ratu Ndrawati ki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Ndrawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Ming arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marahi manggel. Manggel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Darawati. Are tau unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi pun bawa sesaku. Kowe melu-melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning buriku kuwi anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem secaki kowe piye? Wah, wow, ora trimo, bocah e tak jotosi. Rungana, rungana. mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gage aku jotosana. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendam, oh kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Setyaki. Wah, ayo didunke. Werku ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werku Dora musuh Kresna, menang sapa? Wah, ayo dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki apa kira-kira Werku kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos ya men. Si aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya men. Wah. Wow. Werku Dara, werku Dara. Iki adiku lho. Kuwi kok njotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara wis ora sedaki. Sakit ora Bu. Sakit. Piye rasane? Piye setiap rasane? Deng klebiur. Ngombe obat. Waduh. Kuwi kinten menawi dipun eh, wangi jebul. mboten dipune wangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki, nistaken dawuh. Ya arepa kowe tresna arepun Kakang nek sesuk ngrentenana dawuhing Nata Ndrawati. Nur iki nistaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae. Ngono kae wis biasane. Nek kagol kok gelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. kejaba nek aku wis dawuh inggih setyaki durna kok lambene elek kuwi jatosana upama aku omong ngono kuwi tak jatosi ora apa-apa sendika ngestaken dawuh Ih, sing marahi kok sik to ngopo? Wah, ketok ngelek kene wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngetek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Perku dol dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo. Nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget. Telapakanku nganti lara sencaki mak brubut ngoyak turno aku ki ora akon kowe akon ora yai prabu wonten dawuh panjenengan mireng kados pundi setyaki upama lu upama yen aku wis dawuh durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika krungu ora we ana tembung upama ora upama lho ning sencaki ki rak penampane mesti kleru lah sing luput dudu aku ning setyaki wah ora wis tok gawe saka omah wis tok rencana aku ngerti wis tok rencana piye ora kok piye to wah iya wae iya wae piye arjuna aku muni piye Sendiaki upomo upomo aku mendika setyake durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama krungu ora kowe wah ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi wah mbok ora weru sencaki nyenggol durna idak dase eneng apa mak kok sajake wigati bapak ngawe karo anak-anak yen pancen ana wigati dawuhno karo anak-anak aku karo Kakang Antarjo Kakang Garwaca bakal mundhe dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani Bapak Jodipati. Gatot wonten timbalan Antarjo. Wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Ana dawuh apa, Pak? Wah, wektu dina iki kowe tak kongkon cah bagus. Golek ana pamanmu garbo ruji. Paman garbo ruji, ya pamanmu Setyaki. satu dina samengko wani karo bapakmu Jodiwati. Mula Kang Sangga wis ora ana pangapura meneh. Werkudara ora nate mambu penantang, Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu. Nek ora kaya sak gedhagan iki pamanmu garba runci wani nantang karo bapakmu Jodiwati. Mula ngendi nggone ketemu golek ana? Wah, kowe ora iso ngrangket pamanmu garpa ruci dudu anak-anake Werkudara. Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama. Lajeng pangkatipun para putra binjang menapa? Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra binjang menapa? Kosek, Pak. Nek dawuh karo anak-anak, anak-anak bakal sendika. Ning aku tak nyuwun pirsa karo bapak, iki mesti neng perkara. Kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki? Sadurunge engko anak-anak mangkat, bapak crita dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datuloyo Negara Ngamarta. Kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki. Wah, Antasena. Piye? Koe anake sapa? Anake bapak Werkudara. Wong tuakon karo anak mestine, anak nyendikani. Mangka to rasa takon perkarane. Kose. Aku gelem mangkane nek ana perkarane ketok, mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawing bapak ning ora ngerti perkarane mongko ndak dikira aku wong sing ora adil mula bapak ngendika perkarane apa wah cah edan edan oi oh anake sapa mbuh ra caturan wah mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang ora wani ning mengarep ngedongke perkarane apa menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antasena. Menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antasena Rama. Mangke para putra saged tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin PUN menapa. Wah, marai kakang-kakange. Wis do arep menyang kok dadak pidhato. Wah, bola bali cah mendem gamping. Aku kowe tobonge. Kandasena piye? Datuloyo ngrembug perkara ruhara sing dumadyo nang negara Ngamarta. Akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mundorawati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung Rapeti karo Hyangmu ing Sabtu Warga. Bener terus. Durung nganti rampung rembugan. Wah, Durno bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durno, yo. Ngandaki Enestino ke Taman Pegebluk. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimo Soto Kinaryo Musadani Pegebluk. Terus Wah, Kresna kakangku ora ngeparengake pustaka Jamus Klimo Soto Cat Soko Negara Ngamarta. Mula menehi wangsulan karo Durno bapakku. Durno bapakku sajae runtik atine ngunek-unekke. awakmu Ndorowati sak kepenake dhewe. Oh, kuwi masalahe. Yo. Lah terus kok tekan Majlis Setyaki? Setyaki tanpa ditimbali maju wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke. Wong tuamu Ndorowati. Terus bapak aku melani Durna. Bapak arep nyekel Mas Setiaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arep kuwi gurumu ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane, wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti Durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kaludangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Gusti. Kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora Durna, Durna, Durna, Durna. Aku karo Durna bapakku e nyebut bapa kok kowe Durna, Durna, Durna sak pinahe dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana e kok? Mboyo wis rapopo, aku durno-durno ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murid e sakarmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu cilik Setyaki, ora. Gatotkaca piye? Waduh. Kono menyang kono. Menyang Kang, ning kowe ya kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute ora tumindak salah ning mlelu dosane sangganen dhewe yen mampunten rama menawi pun perkawis ngaten mriku paripaksa kula mboten nuwun sewu mboten badhe mastuti dawuhipun kanjeng rama wah honturjo inggih kula mboten purun rama iki sing marai wah dadak ngoceh pirang-pirang. Marai kakang nih ora gelem do tumandang karyo. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bandunan. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Jis Jaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. nyun pangapunten Kanjeng Rama nyun pangapunten Kanjeng Rama wah anak-anakane lho kaya setan kongkon wong tuwa ora menyang Ben sekali-kali dingonokne kuwi ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe aku wis bola-bali ya ngono kuwi ming dijlompong karo bapak Antasena kae tandangi jebul bapak sing salah. Ngono aku gene bapak sing salah. Ha ah, gene kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki kangis ben rapopo nang kowe. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon ki nek akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi Dimas, tak sanggani dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggani, aku sing nanggung. Ya wis Mas, sagu nanggung aku rapopo. Kang Ngontorjo getun ora? Ora Dimas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Neng nganti ora tetep sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Antasena dalem, Pakde. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iye diwados nyepeng Paman Setyaki. Sebados nyepeng Paman Setyaki. Kon mak cilik Setyaki ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe. mbuh ngecek, mbuh ngegrep, ra ngerti aku ning mangkat dhewe iya to seno? lah terus Pak Dian ngopo bapakmu ki wong kau wong duso. yen wis duwe karep tanpa petungan mbuh bener mbuh luput mesti tu mandang karya mbuh bener tu merap awake dhewe mbuh bener tu merap bebrayan bapakmu ki ora nggo hitung-hitung aku wis ngerti watake monggo aku kuwatir kuwatire nek nganti setyaki adiku kae engko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Mengko dedeg piyadege setyaki meng semono. Bebasan timun musuh duren. Mesti bakal memet timune, ora bakal iso menang karo duren. Oh la iya, la iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak jadi pati iki kon ngewangi Majlis Setyaki. Mengko aku kleru, ora. Ora apa-apa. Mengko aku nek nganti dinesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Ngono kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing apek-apek. Heeh, wis rasa aku aku kok. Gatot Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa, Pakde? Amat-amatana makmu cilik garbo rujine nganti ana apa-apa. kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho niki nyuwun pamit, niki nyuwun pamit, njaluk ya, pamit, Pak Dilenggah, tak urusane Bapak. Mangkir yen to. Metu-metu kok nangis. Biasane metu niku guyu kok nangis. Ah, sampeyan niku nek omong sing apik wong gerang kok ora iso ditunggu omongane. Nggih. Lho kok raine kok kaya ana biru-birune. Eh, eh, Dhe mate, kula wis matur ta. Sampeyan tuku teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak kedabiah krowo nek melu mlebu teng pisowan Agung Negara Ngamarta. Nggih. Teng mriku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun pustaka jamus miyang jiwat lima soto pancen niat kula mengkeping gawe ringking para Pandhawa merga ngramarta. Saniki lagi ketekan ruhoro pirang-pirang perkara. Nggih. alasan negara ngestina ketaman pegeblok. Nek jane Pandhawa najeng maringake pustaka Jamus Lima Sata mergo wedi kalih kula. Nggih. Paning teng mriku lenggah sinuwun Darawati. Oh, gondheni pustaka Jamus Lima Sata. Sinuwun Darawati kula unek-unekke. Mboten nyono kula niku ya wis ngerti nek enten sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula teratap. Ning Werkudara. Wah, rasa ditirokke. Suara sampean iku cilik kok dirokke Werkudara. Durna bapakku kowe aja kuwatir. Nek kowe dipiloro senjaki aku sing tanggung jawab. Ngoten niku, ati kula gedhe melih. Nggih. Ngleleng melih kula. Heeh. Bareng ngoten kula lagi omong kok kowe senjaki langsung bres tanpa taliwara. Eh, eh, eh, Lha le nangis kok tekan mriki. Le ngajar yo tekan mriku e. Pro pro pro sampeyan dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok do ora mampu. <laughs> Kok ora mampu pripun? Pun bola bali Kurawa Kurawane anggere perang karo senjaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh. Napa mboten mengentek kita tenaga? Mboten, Kurawa pun kula kei ngelmu-ngelmu jaya jangan guna kasantikan. Sing panca Dik daya sekti kalintang. Kon kabeh. Oh nggih. Wingi pun kula mulang. Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Karta marma surtayu. Kabeh kon maju. Nek perlu muwaja mungsuh sisi-sisi. Ning sencake dikeroyok. Oh nggih. Wong sisi dikeroyok wong satu ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong sisi kok menang karo wong 100. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh ngoten nggih. Pun ke maju Kurawa Sendyaki cekel kula seminggah. Wah jare paman. kawya gelar irawang wang oh. ajeng teng pundi salah dalan salah kamar golek oh, gondelik kok malah liwat iku mamak jegagi jinten senjaki menteleng mripate ora panglik setyaki dasar purnyoto surtayu sing mburi kaya antasena heeh oh, pakde aku antasena setyaki ono barat ora pisan ora pindho kowe mesti nikara karo begawan duna kae pepundenku kae bapa guruku bapa guru ora patut dadi patuladan ayo durna tekan kene tak grajine ndase pelathok wae pak cilik iya aku sing ora nrimo aku aku siswane Begawan Duno pendhita kaya ngono apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Duno Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destrata Setyaki rasakoken gunung tanpa guna Kowe ora gelem njaluk ngapura karo Begawan Duno apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning arepe Begawan Duno ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline iku ora bisa bondo setyaki ana kurawa bali mung kaliaran majur sangalak pecah dadamu pecah dasmu Swatama ya. Ayo, endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkaono badange Antasena. Wah. Mati dening aku nyo patenono. Mati. Ayo. Sing tenanan gaji do tiba aku. Bisa ngenciki patok. Wo. Tak kira nek patok bol. Cilake paman dulno. Kalau paman cengkuni. Terselah. Luwe. Aduh. Aduh. Ah. Ya ya ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok maklutak ngono. mung sirah kula nggih po padha ketok niku le linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho nggih kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk sajake eh. kok kedune ngecap sikil syukur napa nggih nggih berarti uang sajake ngoten pinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih penemban. Lho, ngapa tur Magati? Kula nibani sampean. Paman Cekuni nyuwun pangapunten. Iya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul cencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Cina Gatut Kaca Antalja. Lho. Selagine bapakne wae belani karo aku kok anak-anak Werkudana kok kanthi mbelani karo Sunyak iki? Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngertos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jolayu mungsuh Sunyak iki mbaleka coto mau maju sing maju antacena kula dual kowe. Sing tolokke modal coto mau wong kok gleleng ora. Ketemu antacena yo laine mak prlepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lek ngantem diwanek-wanekke jeblet jeblet. Kalau wonten Cina dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil sirahe bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok -mm. cuacono, man. Oh. Tak tonton pabaratan cepi. Wonten Cina wis mundul, cendaki mundul. Kula maju gleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sapa? Gatut kocok. jebret jebret nimblis bathuk kuna. kula klekal ajeng melayu candhak cengel kula cego munggah kula wis aduh aduh aduh duncalke duncalke gantut kanca duncalke gantut kanca kula wis matek aku tiba neng padas culi modal aku tiba neng silah sampean <laughs> nang nganu matul nuwun gimana pun dicelametke Selamat ke dengkulmu melocot ya. Sirai wong tua kok padake dinggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampean yakin kula tiba teng pada curi modal man, yakin. Pun boten boten umum pun boten wujud menungso. Matur nuwun penembahan pada-pada. Sesone nek tiba nggon mata. Inggih. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten Depate sing dereng maju? mboten pati duga mana sapa ya sing urung maju lah niki niki arepa tetep kalah minggu gayeng-gayeng citraksi nggih man arep maju po mumung suwe arep milih sapa milih sapa ge rene rene le mak le omong ora ning jero kotak oke Wah capeng ya capeng ning makane melek. Ah, ana wong kuwi ning burine kok nyampluk, nyampluki sapene dhewe. Sori. kok ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho, Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nenek-nenek ngaten iki, Mas. Heeh. Hmm, hmm. Ambok senjaki jejer kowe kalah moncer kok gagahe gagah kowe. Oke, okay, Mas. Heeh. Hmm, maju sesen dik sesen caki ono baran kek bangetan kowe iki wong tuwa iki wong tuwa apa-apa nemban durna kuwi sesembaning para kuku turawa la la kok tok ajar kuwi kowe kuwi wong ora duwe rasa madu kamanungsan kakak manungsan wong tuwa kok tok ajar Mbok nek ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Rasaku kian gunem. Ayo rene. Kon pecah sirah ulah pecah neng kene. Aduh. Man? Hmm. Arep dipecah sirah kula ya? Ora asah wedi. wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. kowe luwih ngeri. Sesencaki lan cuplek matamu. Rene. Tak suduk ngaku keris tak odol-odol ususmu. Tak talekke ning dasmu. Wedan, man, medeni man? Ora usah wedi. Kok kowe luwih medeni meneh. Luwih medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. ora semaur ketoke wedi man ha iya ning kosi aja kesusu dinteni sik oh mrene wo mani, e man mrene tak palu ndasmu cadak silangmu tak meke tengah dalan plites gerobak gepeng silangmu iya jit sing luweh medeni sing luweh medeni ana ora sesenengi aku ora wedi. Ora wedine. Canda tak uculi klambimu, tak kurepe, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Lah iya. Wis ge menyang ngono. Ora sah, aduh kesangaran. Lan adu sumbar, Seseng dadi nyatane. Mrene pecah sira wae. Eh. nek le mangkat iki kaya ya ya. <laughs> Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabui kok malah merem. Kakang Durna. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene? ngarane ajeng nyekelke nggen kuwi dendulmu melacak. Ditabuk nggo awak kok dicekel tangane didunke. Ah ditonton. Ki apa kok mate? wong tuwa <laughs> cenanangan. Bujur. Oh, Dadalane dipalangi. Ora weruh seneng aku. Jaga jaga jaga dewa bat. Pak Di Citraksi. Andi sen caki. Andi karo kaca, endi antarjo? Krak gigi gigi tis. Mama mama mama mati dening aku. Lah sen caki garu kaca antarjo ki stok liwati. Masa? Lah iya. Uh, lalalala sing gede pangapur mak aku mlaku 150 km per jam. Dadadadadat nganti ora ora ora ora ora ora ora ketok, ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Yo. Iya. Arep ngopo? Jajajajah jandon. Koko kok kopi kowe. Kok kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Eko. aku kowe sik sing ngantem? Ayo, manut aku. Pak Didi terang sih kok maju perangnya aku seneng bombong biasa lagi nyok ming maju neng orang rampungi gawe kok iko saja itu tenanan lho lo wes memegurunya oh wes meguru wes guru apa matematika oh. kok kok kok kok kok kok apa aku kok ngerasa kayak kok saya lagi yuki kok sih kowe ngrasake tata-tata tanganku. Oh, ora kelakon pecah siramu aja dududutan citraksi. Yo. Ngene wae, Pakde. Pipipipipitan anu piye antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Hmm. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho, aku pindho. Dadadadi. Iya. Nyo. asu eh, anu ajur sirahmu kowe eh. yo mama mati -ma mati dreuk pacare ujian ah! eh, energi energi aku aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok oh nenek ora bengok ki ora lega rasane pokoke nek rampung apa-apa kudu ah! ngono ki yo pindho apa pisan pindho no aku mesti tanduk. Oh iya. nyok mama mama mama mati kowe. Yo. Iya. Aku malah kaget le bengok eh. Yo gentenan. Oh, oke. Okay. Aduh. nang nang nang ngang nganggo gentenan kok. Oh, gentenan. Ana kowe ora gelem tak antem kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. Wo, citraksi jire, Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ngono ngono ya? Heeh. Mm -mm. nyonya nyonya nyonya oh ora seru seru lo lo merang kok ora seru seru den den den delok karo kahananku kok kok kok kok eh gede lemu kaya ngono sesentosa gak aku awak itu cici cici pak eh anu cilik awakku cilik tok antem pisan mesti aku tetekan ning pati mumung ora banter-banter alon wae nul nul ngene ya yo memasake padimu yo ya. wis wis ngopo kuwi jujur joget kentenan ngopo Yo ra sia-sia, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Iya. Mama mama mati jeneng aku. Iya, iya, iya. Pisan po pindo? Pindo. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Gegenti aku. Ya. Nenek nenek ngene kok kok kowe ping papat aku pindho. Perbandingane 4 sama 2. Oh iya. Aku papa papa papa, enam hmm. enam. Oh iya. walu, Oh iya. Kecak kendel e. Iya iya. Kok aku ngantem pindho kowe pengen walu? Iya iya. iya. Nyos. Nyo nyos. Nah, ya telu. Piro? Telu. Papat papat papat. Papat. Enam lima. ora sekolah wis sekolah SD oh 17 tahun lho SD kok 17 tahun gugu-gugu gurune nganggo tak jepret wah kurang ajar kowe berarti ah, aku terkenal nakal oh iya nya se nek iki yo tak matke se tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggon apa nggon unyeng-unyeng apa nggon apa lho Citrang sira ana kelemane. Wong iki mesti ana kelemane. Ola oh, iki apa? Jajal dituthuk, dituthuk. Ora apa-apa, ganti, nggo nunyeng-nunyeng. Tak sawang kok ana cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. mah do balapan mlayu. Oh, iya. Siap. Siap, siap, siap. Sing sisan. Siap, siap. ora bakal piye-piye aku. Iya. Melah. Wis ndonga sakwatamu. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. gagar otak kowe cip cip waduh cilaka iki cip cip eling ger eh kene ora tak gotong presake jane sowah kowe le mau yo ora sah manus maning jajalanan sukertane bawana iblis menungso ora tatanan kowe senjaki kowe nggawa anak-anake perkudara tok jak ngobrak-abrik para satra kurawa oh kowe kuat nadai cunda manik meguru karo kowe sawe kaya kagol ngopo lek mboten kasembadan panjangka kula ora kasembadan piye sir kula kurawa mundur durna maju ajeng kula ajiar kato katoke aku ora sida nggawa pusaka pusakane Mbah Durna iya cundho manik po iya ora sah wedi mengene dukani Kang Rama ora apa-apa iki wis dadi dawuh Siwa Ndorowati. nek bapak nesu sing arep nandingi Siwa Ndorowati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe kowe maju nang arep dulmu. Iya, lajeng kepanipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi jedul ning burine Durna. Jundo manik tak rebute Durna menjadi milikmu. Asi. Matur nuwun gil Padha-padha. Remen kula gadahi putra atus panjenengan. Ayo menyang yo, monggo. Kowe rasa ambles bumi. Aku sore sing ambles bumi. li ambles esuk bengi wae. Inggih, mistaken dawuh. Ah, Kanca blek utuk suara gembol semarante, semarante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Hmm? Aja malah ngrek nang ngarepe Begawan Dora apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundo maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani mentok karo Begawan Dora sing nggawa Cundo maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundo maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Muruk kaget Ora minggat karo aku. Kene markaning nanti pusaka ku iki mau ya eh, antasena sing ya ya bapakku eh, senjaki Tutu senjaki apa kowe aku werku doro anakmu aku werku doro oh. ah macakku Mula ora ana kowe aku mati tenan karo Dara. Kapake kowe. Oh, werna-werna. ditendang di jotos eh, di banten eh, di gajol eh, sejaki pancen setan orang hormati karo aku orang hormati le jadi pendita uh, telat kulit teko telat jaluk ngapura orang ada ngapura kan gue kue kejapa iso ngatur aja batangnya sejaki dengan begawan dono wah bungkek kaya rukun sak kancane. Mutar kowe. Sejagi kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bondowoso. Wungkal bener pengantep-antep. Hm? Canda karo Werkudara sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari jotos sing karo Begawan Durna. Oh, padake aku tok iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. sambat to kowe saiki ngopo ya mbah ora wong tua kok nangis nangis mergane ah, arep tak susuki Ora yo, Mbah, aku iki putu sing bekti. Oh, syukur nek ora. Nek ketoke kok hooh. Oh. Bapak mau nang ndi? Ngoyak. Oh, Mamu cilik setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ah, ah, ora seru-seru le omong. Ha, ha. wis ratapan aku anane wong tuwa diajar eh ya merga, aku nggawa cundha manik arep mateni senjaki wong tuwa kok cangkeme elek eh, sesuk tak londrene Majlis diaki mati, sing ora trimo Wondorowati. Wondorowati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara wong gerang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek Dijapke. Dijabke lho sapa? Kewan po? Nah, ora ngono kuwi antasena. Mak wis tau. Ora pas. ora tak citet-citet Aku jaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Langane wega aku nek carane kaya ngono. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Wah. Ambles bumi. Durna bapak kowe neng apa? Durna bapak kowe neng apa? Ayo tangi. Werku jarak. Anakmu werku jarak. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenae wergo jara. Wah. Heeh, kowe ngoyak senjake Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep alus sapi kene suwe-suwe saya kasar saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. pantasena tangane Mbak Ani Sencaki werku dara. Terus piye? Pantasena doyak. Wong ambles bumi. Oh, ora iso ya. Ora iso. Oh, menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbah niki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak Aduh. Oh, lagi apa? Oh, anakmu tekan jero nggak apa gutek. Eh, Gugu karo bae dhewe iki nek ora kecekel cuman bae iki ora jelas. dijak anggar wah katot wonten timbalan mrene ngingstaken dawu kaya anakku wa tutu putra panjenengan romo kiai durna bapakku di joko ngingstaken dawu aku tak koyak setiaki ngingstaken dawu iki serius ora iki <laughs> Ah, aku kok semelang to ya ah oh, kok werku dara lunga kowe bres bres bres mboten ya kula niku mboten badhe wantun kalian romo kiai menapa ini pun dawuhaken tentu kula sendikani yakin yakin sumpah iya sumpah sumpah kowe iya kula sumpah ngertani pun kanjeng yang turno ya wis nek pancen aku percaya iya Perkutara? Iya. Senyak itu ya? Yo. Aku mau ditunggu Arun Kocok. Yo. Arun Kocok kowe nunggu aku yo? Iyi. Mau nak infusion teh ditambahi ya. Iya. Nges doakan dawu. Tunggu nan gadu Kocok sediaki lak goleane. Wonten dawuh ya. kowe murid sing mancing teneng karo eh, anu putu sing mancing bekti karo wong tuwa nggih aja wis sami-sami wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane nggih nek kowe wani nyenggol karo mbahmu mbahmu sing ngene ilmu karo bapakmu nang ngajak aku wani nganti to wah kowe matine ora entuk dalan nggih mulo aja wani karo wong tuwa nggih wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan nggih Wis to agenda obat duko yang tenan yo Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke, wajib tok waneni. Sedika ngesake dawuh. Antar saiki. Inggih, Kanjeng Yang. apa kowe? Dipun dawuh dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora napa, ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun maaf pinten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ora. Nek ora diajar dak tuman, meraih Kamas badhe miloro dateng Hyang Perbantuna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono si Adinge Wangero Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatut Kaca pisah mergo Begawan Dono. Yen pancen Kang Mas Gat Antarja badhe miloro dateng Yang Durna kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhuamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saya arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. yen ngono wis pancen wani karo pon Kakang sing tak wedeni abangmu. Ayo jajanan Antarjo, jajanan Garuda Kocok. Kene margane batimu, kene margane batimu. kaya mripate abang tenan. Yatut kaca pisah sedulurane. Aku ngewangi paman Jaki kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane mate ku. Iki mergane aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng dieng dieng dieng. Mau nek iki lomba. Mau lagi meng mak. Des des barang arep rampung kok des des des des oh lah apa-apa kini arep rampung kok cepet iya jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng tuso Dara Kurku Dara Ngopo Mungkin-mungkin ngopo kowe? mulai senjaki ketemu ora ora kowe tak kandhani wah ngopo anakmu gak kanca karo antarja nutuki mestakaku wah opo ya heeh mm. gak terkaca mau tak kon nunggu aku ki jebono ngapusi kakane teko ki tantan tantangan kae karo kanca nunggu kene ki antarja nunggu kene ki iki antarja kira kanca yo tak goleke watu sik yo iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku, iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Garuk karo Rontor jodo tatanangan. Pisah sedulurane. Miki merkane panemu, Kakang Antasa dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku, tung jelang tak. Kowe karo kocak Antarja, do nutuk gedhe-gedhen. Cleng, cleng, cleng, cleng. Sing ditutuk watu, aku iki aku tak tulisane yo Begawan Durna. Ya. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng jleng jleng jleng jleng jleng jleng jleng Aku nglekar. Ya. Dhe omong-omongan. Kalau saya anakmu dengan ngangkringan mung loro kae. bunga era jama jamak kalau gelasnya dicangting tangting tangting tangting wah apa rana nih kose kose aku nanti tinggal aku meninggal meninggal bi mati yo mergo aku diajar lah terus aku digendong kowe ngoyak senjaki ngoyak gar kocong ngoyak antar jontor antar jontor aku digendong aku selalu ikut denganmu yo aku mesti melu karo kowe ora ono sing wani ngantemi aku yo tak gendongi tak uyai karku darah piye sing digendong ki aku jari kowe iki ah, bento iki mau upama ngono ta ah, iki saiki dilangke sing gethong aku oh iya oyake mangkat oh ojo kuatir tak oyake oh, nah sing kuatir sing saki cekel garu cekel antar cekel ora ana sing cicil mau iki Ah, aku jarang iya orang banter-banter kebanteran cangkemku melambe-lambe kena angin calon ke calon ke le le le le iki saya kebanteran warga udara le le alon si cene le le le liar kecekel juga apa nengir ini Wah, lambene kederyo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senyangi karo garko calon caca. Yo. iki nek wis aman. Oh, polisi kena mukmen. Mukmen. Eh, kowe mlaku rono, antase no mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe bali mlayu rono senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. mati kowe mati saja. Wis gawe kene nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku aku iso ngandani karo kowe. Antar sing antar sing ngono ya. Yo. Mun aku aku gar kanca ngoyak aku tak muni kanca gar kanca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Barko darah, barko darah. Iya. kartu kocok kondur kartu kocok kondur tuh ya kartu kocok iya berkudara berkudara iya antar banter banget sekomburi berkudara antar jam layu banter banget sekomburi berkudara berkudara telat berkudara telat Wah, telah. Aku naik sepuri Tarja ki terus balik. Kurang melayu saban bantere kok. Doyak Tuh ya terus. Yo. Barkodara. Opo? Nyakir kodara. Opo? Nyakir. Sobo. Nyakir. Telah. angker kok jana ora cetha wah tak kira nek njaluk kuwaci sing caki werku jana oh to ya antar jawarku jana antar jawarku Senjaki warga darah, senjaki warga darah, senjaki. Anda senang warga lagu beradegan nyaki warku jalan nyaki anda sih nawar ku jalan gadot kaca warku jalan antar jawa wadu wadu senjaki warku jalan gadot kaca warku jalan warku jalan antar senjaki gadot kaca tati cici warku jalan dasar gomen asal aku tubar tabit ki wah luwe piye pak gula es teh ribun kakang duno tangi jam pira lho sekolah mboten seragame teles kandhane ngaya ora beripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten Aduh diajar karo anak-anak mendok. Lah terus pripun? Suwan sanipun Iwang Pikulon Pot. Sinten dewate? Mencari durga. Mencari durga. Kula mboten lega nek ora ngora arek uripe wong-wong kok ngarep. Setyaki wonten di barat. Begawan Durna piye? Ya, pangestunipun sampun mundur, oh Prabu, syukur, syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Iki kula piyambak ugi mangertos. Saking panginten kula ugi badhe angel dipun unduraken. Lah sebabe apa, Pak Di? Lho, ana sing mbiyantu kok antosina. Ana sing bantu, ana. Monggo pawongane ya gagah. Sekti Mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya, Pak. Wong mau ora iso mikir kok piye. Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sopo kuwi dhisik bantu karo Begawan Durna? Kok kaya ora pati nduga mono. Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho wong tuwa kok ora iso mikir. Eh, wonge lunga. Dawa ki senengane beda karo bapakmu, Perkudara. Oh. Dimas, kadangmu Yayi Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kandhi ana ing satu warga. Ayo Werkudara. Nyango. Lho. Saya tak lunga weh. Antasena terus ora tanggung jawab Werkudara, aja kaya bocah cilik Yayi. Yo.